När sola och sjunker bakom Grälleberga skog Och det gli och li och nej bakom Grälleberga skog Då spänner jag från Västra och spänner från min bro Och det gli och li och he och le sedan några dagen lång Men allting har sin gång Och som det nu är kväll Jag sjunger gladelig min sång Svarade He och le och le och de He och le och le Men vill du möta mig för he och le så säg Svarade He och le och le och de en in de me, da mij periodiek op zijn. när måna och skiner upp på himmelen den blå. Åh Adegi och leolej, upp på himmelen den blå. Då gångar jag från Östavik och tänker till som så. Åh Adegi och nej, och tänker till som så. Jag lovar kvällar kort, men aldrig har jag bort. Väl stannar där så länge som jag mången gång har gjort svarade Hej och det och nej och det Hej och det och nej Men du förlät väl mig för hej och det så säg Svarade Hej och det och nej och det Hej och det och nej Men du förlät väl mig för hej och det man en gång i graven kall ska nederbädda mig Åh, med hi och li och lej man ska nederbädda mig Då haver jag dock levat för jag haver älskat dig Åh, med hi och li och hi och li och haver älskat dig Ja, nog är livet hårt och ömkeligt och torrt I lust och nöd med dig, det blir i alla fall för kort Svar dig och det, he och det och dig. Men vill du följa mig för he och det dig. För havet, he och det och dig och det, he och och Men vill du följa mig för he och